Rubrik vun der Letzebuer Bahai. Um Mikro de Jean-Marinau. Honnert Briefer u Gott, as den Titel vun engem neue Buch, op Franzéich, geschriwe vu Fraen an Männer, die relieis sinn oder och net. Erzbeschef, Scheiken, Mönchen, Pasteier, Rabbiner, Bahai oder Buddhisten – Schriftsteller, Intellektueller, Journalisten, Philosophen oder Wissenschaftler aus Europa. Afrika oder dem Orient. Sie all bezeihen méi wie je Notwendigkeit von einem Dialog. An diesem Buch drücken sie ihre Glauben aus, hier Zweifeln, hier Revolt, hier intimst frohen, hier Hoffnungen an ihr Verzweiflung ob das 100 Brewer auch pathetisch sind oder violent, poetisch, erfrischend, sie stellen all ein einzigartiges Mosaik dur von der sich, von der sich vun de Mënschen. Aus dem Französischen Iwersat a wie ech ausgewählt e von diesen 100 Brewer oh und Gott, Anwer von Helen Guyot Sander, Maître de Konferenz von der Universität Blaise Pascal am Mamba vum Bahaiglaven. Oh mein Gott, die die für dir zu schreiben, für man bestimmt nicht kommen und hat mich für deich de Mol zum Notdenken bräucht. Ass et sinnvoll dir zu schreiben, dir mein Herz an min Gedanken, den der mein Herz an min Gedanken liest, so wie ich es selber nie kind machen. aber wie sinnig, für mir so eso es zerlaben. Mir andererwärts ich ja sowieso mit dir. An do gëllen dieselvech die Verleungen genauso es gebiert wo ich och mengen, dass et net dem entspricht, falls du von mir erwärts. Zu gleicher Zeit huet mal geschenkt, wie wann dëse Brief und dich eng gut gelehnet wie mich und dich mit enger mi großer Reflexion zu richten. Och wann et net möglich ist, alles auszudrücken, was ich de Ich Schön also geschrieben, mir ich immer voller ganz bewusst, dass am Absoluten nichts von dem, was ich schreiben kann, konvenabel ist für dich. Ich frohen dich auch, mein Herr, des Zeilen zu akzeptieren für dat wat sie sind. Em mënschlichen Ausdruck, unendlich unperfekt, unendlich klang vis à -vis von dem unendlich Großen, dem wer de net wissen kann. Für déich demol wollt ich dir mein Gefühl von Dankbarkeit ausdrücken an Gutheet déist du eis weis. Dreiheet vun der ganzer Schöpfung an Dreiheet vun all de Wesen, déit Mënschheet ausmachen, kënnen sich nëmme wonneren, iwwer all Lewewesen, dat mat Perzeptionun begabt ass. All dach sinn ich dir dankbar, wann ich Natur rondrëmmer observéieren, wälz du eis Zënne ginn hues. An ich simmer dees Alkees voll bewust, wann ich an dem Äneren nëmmen dat gesinn, wat hier noch erhirft. Ich so der Merci, mein Gott, für das Schönheit und für all das Qualitäten, die du an eis menschlich Realität gesagt hast. Ich so verstehe, dass du ein Eis hast, sich dem bewusst zu gehen, das gute Qualitäten an eis zu entdecken und sie zu exploitieren. Was nicht immer ein einfach Sarah Mir schmengen, dass das, was du von eis verlangst, da das kein einfach Sache. Sie hat den Einzelnen oder die Menschheit aus dem Ganzen. wat de Mënsch ugeet, so gehtet fir déich demmal drëm ze gelewen. An dat op schon et keng Beweiser ginn. An dann heescht et Follechen, oni ëmmer sicher ze sinn, dat se wirklich vor Sternen huet. Weder wéi nach fir wat. An am Allgemengen, dat akzeptéieren, wat du fir reis entscheets. An dem er vertrauen hun, an Tatsach, dass den Gerechtigkeit nicht als Gerechtigkeit ist, an dass du datwärts wählen, was eis passt. Et fällt mir heuns du schwer, mein Gott, einfach zu akzeptieren. Auch wenn du schreibst, dass du keinem eine Lärscht gehst, der hier nicht erdrohen kann. Das also unter Menschheit für ihr Einheit zu realisieren, das ist ein für ein einzig Volk zu gehen, über die Länder, Trassen und Religionen weg. och wann et heinsst du schwéierers des enet eh an der Famill ënner den Operen an op der Abbeg zerrechen. Om nie Zweifel ass dat eng Herausforderung an awer gesinnech méi Gott, dats des enet eh sich mischt, dats iwwerall op der Welt franer Männer vun allen Originen, vun allen Hautfärwen sich ze summen erhowen hunn, fir das Kricher erleet ophalen, an dat sich Frieden a Gerechtigkeet etetaléiert. De wé as oft schwéier, Me mir komme virun, mam Preis vun individuellen a solitärischen Erforen, a me si Frau. Mei Gott, viel vun eis fëssen, dass du existéiers, a mé hundech gär. Am der ginn nach all déi, die ganz einfach an hirem Herz den left fir Reis nach net entdeckt hunn, an nach nie an hirem Wesen d'Kraft vun denger Kreation gespurt hunn. Pap, denst du eis geh hues, verzeih eis fir all dat, wat mir machen, an Hölleweis, fir dass mir des Welt ennere können. Wat mich belangt, weis ich, wat du fir mir, wat du mir gin hues, an dat will ich an den Dengst, von dene Sätzen, die du geh hues. Ich kann just mat engem Gebiet ophalen, a Form von engem Glavensbekenntnis. Wann dei Volk immer leiert, dich zu kennen, o oh mein Gott, werdet dei weh nie verlosen.